užkariavimai. Labadiena. Ir čia gerbėmieji šiandieną po užkariavimas, jeigu Indija, Indija ilgesnio laiko europiečius. Paskaita skirta Amerikos užkariavimai. Ir čia esminis žodis iš tiesų yra užkariavimas. Jeigu Indija, Indija europiečius vedė gerai ten tų krikščionių paieškos, bet iš tiesų prieskoniai, komerciniai sumetimai. Amerikos užkariavime taip, komerciniai, finansiniai sumetimai taip pat buvo labai svarbus, tiek karo grobis, e, tiek vėliau e, užkariautų žemę eksploatavimas ir ypatingai brangiųjų metalų paieškos, bet e, vis tik Amerika buvo skverbiamas visų pirma ginklo ir prekybos pagalba. Tuo tarpu Indijos atveju ir bendrai Azijos valstybių Ir teritorijų atveju beveik visur būdavo atvirkščiai prekybos ir tik tada, jeigu kas nors su prekyba nelabai gerai, mm, vartojami, naudojami ginklai. E, kadangi užkariavimai buvo ilgalaikiai, rimti, karai tęsiasi na, kada paskutinį indienų pasipriešinimą, tai gerai norą turint ir dabar dar galima rasti kokius nors džiunglių gyventojus, kurie baltųjų akise nematė ir nelabai nori matyti. Bet uh, užtruko, užtruko ilgai. Kaip bežiūrėti, net ir vertinus, kad taip, e, nuo 17 amžiaus antros pusės Amerikos užkariavime dalyvauja jau nebe vien tik tai Ispanija su Portugalija, prisideda uh, kas tiktai turi laivus, prancūzai, anglai, vėliau Didžioji Britanija, švedai ir danai šiek tiek, vokiečiai truputį, truputį dalyvavo, olandai labai aktyviai reiškėsi. Na, galų gale 18 amžiaus pabaigoje dar ir Rusijos imperijos nagai pasiekė e, kontinentinę Ameriką. E, bet e, karo ilgumas nereiškia jo tokį nuožmumą. Greičiau jau karo būsenos e, buvo tam tikros, na, daugiau mažiau nuolatinės vienur ar kitur, bet tokio globalaus, totalaus karo, kokį suvokia ir, ir supranta europiečiai, Amerikoje būta gana, gana nedaug. Rečiau jau bėdos buvo su visokiais e, indienais, indienų gentim, kurie valstybės neturėjo ir galėjo kariauti. Tik dėl to, kad norisi, kad pavasaris atėjo ar, ar kad maisto pritrūko. Nei su organizuotu, ilgu ir, ir, ir atkakliu indienų pasipriešinimu. Apie epidemiją įtaką aš jau kalbėjau, nesikartosiu. E, pasakyti reikėtų tik vieną, e, iš tiesų aptikti uh, kokio nors tokio kryptingo noro išnaikinti, būtent išnaikinti indienus, e, niekur neaptiksime. E, greičiau jau indienų genocidas buvo, kaip čia pasakęs, papildomas rezultatas. Ispanam, na kam jam tos žemės be indienų? Ispanija kolonizuoti, tai kad pačioje Ispanijoje buvo dykvečių tokių, kad tenai galėjo dienų dienas keliauti žmogaus nesutikdamas. Na, bent jau Don Kichotą skaitėte, tai ten yra tų vaizdų po kalnus klajojo, po miškus ir, ir, ir ne, ne per tankiai apgyvendintas kraštas buvo Pirėno pusėsalis, tiesą sakant ir dabar ne per tankiai apgyvendintas, išskyrus e, jūrinės pakrantės kitur, tai ten mm, yra ką veikti. Mm, e, kitas dalykas, e, nelabai ir valdovai Ispanijos norėjo, kad jų pavaldiniai plauktų kažinkur, išplauks ir, ir taip sakant, tiek juos te matysi. Po pirmo užkariavimo Mm, įvesta buvo labai griežta kontrolė, kad ten bet kas, bet kaip, ypač visokie neaiškus nusikaltėliai, maištininkai ir dar kas e, į Ameriką nebėgtų. Reikėjo tam tikro patikimumo. E, pagaliau, jeigu pirmas na, užkariavimo etapas, tai taip, ten galėjo išdarinėti ką tik nori. Tai tuomet, kuomet įsitvirtindavo karaliaus valdžia, na, karaliaus valdžia buvo suinteresuota turėti kuo daugiau pavaldinių, vien tam, kad surinkti kuo daugiau mokesčių. Ir imti ir visus indienus, na, kaip kad nutiko Šiaurės Amerikoje, suvarysim į kokią nors ten neaišku rezervatą. Ir po to patys juos dar išlaikysim, nes atseit nupirkom jų žemę. Tai tokio machinacijom ispanai neužsiminėjo. Buvo tremimų, iš tiesų buvo, kai kuriais atvejais masinių bet e, kitokio genocido protrūkių, kaip, sakykime, 19 amžiui Junktinėse Amerikos valstijose ar, ar Kanados teritorijoje, na, Ispanų ir Portugalų valdose mes to neaptiksime. Kitas dalykas, kad ir užkariavimas dažnai vyko, jis buvo toks, na, viduramžiškas susirasti kokį nors vietinį veikėją, užmėgs su juo santykius. Taip, jis nebus pripažįstamas lygus ispanams. Bet jeigu jisai padeda užkariautojam, tai jisai bus, taip sakant, vietinių aristokratų. Gaus herbę, susikurs ten prašmatnę pavardę, tarnaus karaliui, niekas ten nežiūrės jį kaip kažkokį išsišokelį ar, ar, ar vietinį judošį. E, tai taip, ir kartais indienai ypač tokie, kur, kaip čia pasakius, tokio pradinio valstybinio išsivystymo, kurie permanentiniai kariauja vieni su kitais ir staiga ispanai pasirodo, kurie kariauja geriau už visus. Na tai dalį indienų tai buvo e, dievų pasiūsta dovana ir jie visiškai milai susidėdavo su ispanais, primdami krikščionybę, jo labiau, kad ta krikščionybė, tai žinot, ir tokia buvo e, savotiška, viduramžiška, labai neapkraunanti. Na, vienas dievas, tai vienas dievas, taip, nauja idėja, bet keistokas toks, ten aukojasi, tiesa, Mezoamerikoje tai nieko keisto, ten jų pagrindiniai dievai tiesiog pasaulis sukurtas iš dievo kančios, e, dėl to toksai šiaip savo prastas gavosi. E, tai čia tuo nenustebino, Marijos kultas jo labiau ten dieviškų, moteriškų devybių turėjo daugybę, e, labai, taip sakant, pritarė, kad nereikia žmonių aukoti, nes beveik visur to žmonių aukoti Focus. Ten, kur buvo jau valstybė, suvokdavo, kad kažkas su jom čia taip nelabai gerai. Na, kai kuriem devam reikia, nieko nepadarysi. Saulė reikia, užgesti, jeigu neaukosi širdžių, bet geriau, jeigu įmanoma, gal ką nors gelės aukoti ir, ir, ir taip toliau. Laimėjai, taigi katalikai, atsinešė visus savo šventuosius, taigi patys pažiūrėkite, kalendorių kiekvienai dienai po 2-3 šventuosius. Visiems darbam, visoms rytim, nuo visų nelaimė, kokį nors šventai galima rasti, jų, jų tiek daug ir tokie visi Gerai, kad netgi turim vieną dieną e, visų šventųjų, lapkričio pirmą. Na, pas mus vėlinės arba ilgės švenčiamos, bet taip. Mm, e, galima kultų ar Švento Pranciškaus, ar Dominiko, ar, ar Jono, ar ko tik tai norite, surasti, suieškoti pagal vietos poreikius. Ir iš tiesų taip ir gavosi indėnų religijos jos buvo na, naikinamos, nes ispanų akim tai buvo grynas satanizmas, net ne pagonis, o šetono garbinto indėnai. Labai jau jų ten dievai ir, ir, ir to žmonių aukos atrodė nekaip ispanų akim. Bet visur vyko sinkretika tam tikras susiliejimas. Ir, ir dabar egzistuoja tokie labai keisti. Tiesa, dar prie viso to prisidėjo vėliau iš Afrikos atvežtų e, jodavodžių vergų negrų įvairūs kultai, ten iš Benino, Dahomėjos, dabartinės teritorijos, na ir, ir gimė. Na tai jau čia siaubo filmuose iki kirėjimo nuvalkėtas vūdų, mm, santerija, na tokia vūdo atmaina, sakykime, taip Kubai paplitusi, Matumba Brazilijai. Tiesą sakant, ir visokios tokios Santa Muerte, kuitai Meksikoje ir, ir, ir jie daugiau turėjo kažką bendro su ankstesnėm religinėm sistemom, negu kad su e, krikščionybė tiesiogiai. Žodžiu, vyko tuo pačiu metu ir, ir tam tikras sunaikinimas, bet ir vyko labai stiprus susileimas ir religijų, ir religinių praktikų. Tiesą sakant, ką aš aiškinsiu, o tai Lietuvoje ką kitai buvo. Dieve mano, na dabar per vėlinės gaidžių juodų kapinėse nebepjaunam ir ar ten kokį juodą aviną neverdam ir laužą laužų nelabai kūrenam ir, ir tiesą sakant, girtų nelabai per vėlinės yra, o pagal papročius reikėtų. Bet iš principo čia pat. Dar mūsų seneliai ar, ar, ar jūsų proseneliai tą, tą dar darė ir, ir nieko baisaus tame nematė. Tai, tai žodžiu, e, katalikybė atkeliavo tokia ne, nuosaiki. E, vietiniam gyventojam buvo dažnu atveju primtina. E, Kartais labai mėgstam aiškinti, kad, kad e, užkariautai, na, jie konkistadoriai ir kon, konkistadorės. E, Tesinys čia tiesiog Ispanijai 400 e, metų vykęs karas su musulmonais, rekonkista, atkariavimas. Na, o čia pasibaigė Ispanijoje karai, prasidėjo konkista, užkariavimas. Na, ir, ir, ir tie visi užkariautai, konkistadorai, taip įėjo istoriografiją. Nors patys tai jie retai ten, ten save taip vadindavo. E, nelabai kaip skambėjo. Na gerai, konkistadorai tai konkistadorai, bet e, kasgi jie tokie? Tai mėgstama sakyti, kad jie visokie banditai plėšikai. Dalis jų savo gyvenime iš tiesų pakelėse darbavosi. Nėra čia ką ir, ir sakyti. Kai kurie buvo iš tokių ten, šeimų, kad nebėgti, nerėkti, na tai turbūt Francisko Pisaras pats geriausias, vaikystė keulės ganė. Keturis brolius turėjo, visi keturi broliai nuo skirtingų tėvų, neraštingas, kryželiu pasirašinėdavo, a, toks. Ir, ir galų gale samdamų kareivių pasidaręs, žmonės išėjo, sugriovė didžiausią Amerikos kontinente valstybę, Inkų imperiją. E, tai taip, buvo tokių, bet dauguma visgi buvo ne keulių ganytojai, o tokia nuskurdus e, e, dvarininkyje. Na tie, taip va, klajojantis ryteriai. Don Kichoto ekvivalentas. Tiek tik, kad kaip skurdas, tai jie galėjo savo karjerai mm, būti ir visokiais samdomais kariais karuose, galėjo šiaip būti špagos ir, ir apsiausto džentelmenais, galėjo papiratauti, visko jie galėjo užsiimti, bet e, vieno jie negalėjo užsiimti, tai fizinio darbo dirbti, nes visų pirma negarbė, o antra jie ir dažniausiai žemės neturėjo. Ispanija šiuo požiūriu, dar viena analogija su Lietuva buvo, buvo e, pastovių tų šimtus metų besitęsančio karo dėka, e, nėra Ispanijai išvystytos kokios baudžiavos, taip kad ant tų valstiečių nenuskriausi ir neišnaudosi e, kaip nors besaiko. Už tai yra milžiniškas kiekis smulkios bajorijos. Tai pagal skaičių, tai Mozūrija ir Žemaitija liktai lenkia bajorų kiekiu. Kai jau ten 15 procentų ar, ar, ar, ar, ar 12 procentų. Ispanija taip irgi kažkas panašaus, 10-12 e, procentų ir visi jie taip, e, kilmingo kraujo, turi herbus arba bent įsivaizduoja, kad turi. Na ir, ir turi kardą. Ta kardą gali parduoti tam, kas daugiau sumokės. Tai pasibaigus rekonkistai visa ta publika liko be jokio darbo. Tai galima, aišku, buvo pakelėse siautėti ir, ir susilaukti blogo galo. Galima buvo pasisamdyti karalių ir kariauti nesibaigiančiose ispanų karuose uh, Europoje. Niderlanduose, ar su prancūzais, ar, ar Italijoje, ar dar kur nors. Na, buvo galima vykti ieškoti laimės. Ir tokių laimės ieškotojų buvo daugybė. E, tai gerai, sakyt, kad jie kažkokie banditai čia nežuvis neapsiverčia, bet ir reguliarios kariuomenės dalinių e, į Ameriką buvo siunčiama labai mažai ir labai retai. Jie pasirodė, pasirodė, bet pasirodė jau tada, kuomet būdavo viskas užkariauta, viskas sutvarkyta. Ir daugiau tai buvo garnizoninė tarnyba, tvarkos priežiūra, arba susiklostė laikui bėgant e, na, į šiaurę nuo šiuolaikinės Meksikos, Jungtinių Amerikos valstijų teritorija, tokia juosta tarsi frontas, kur reikėjo saugoti e, tikrąją Meksiką, arba to, tuo metu nau, nau, naujoji, kas ten Kastilė vadinasi, mm, nuo indienų antpolių. E, panašus barjeras buvo ir, ir Pietų Amerikoje, Čilės teritorijai. Na taip, ten jau nori, nenori, karalius turėjo siūsti savo, savo samdinius. E, E, bet e, jų skaičius buvo neipatingai didelis, neipatingai ir įspūdingas. Bendrai, kiek žmonių dalyvavo e, viso to kontinento užkariavime. Na, tai istorikų skaičiai tokie, kaip čia pasakius, neįspūdingi. Daugiau daugiausiai dalyvavo 20 tūkstančių ispanų. Čia karių turiu omeny. Bet niekada vienu metu tiek nebuvo. Dažniausiai tos konkistadorių ekspedicijos – na, 2-300. Didelė jau būdavo 5, 6, 800, nu, 3, 4 tūkstančiai, tai jau čia buvo suvokiama kaip tiesiog milžiniška, analogų neturintis e, karinė jėga. Dar vienas iš tų mitų yra europiečių absoliutaus pranašumo. Na, tiesą sakant, tas absoliutus pranašumas, tai jisai buvo, bet jis buvo Ispanijai. Amerikoje milžiniškos teritorijos, svetima aplinka, Džiunglės, kalnai, dykumas, visą tą pranašumą niveliuodavo. Mm, pranašumas e, karinis. Kuo jis galėjo pasireikšti? Na, ypatingai tik tai ginklo naudojime, karo filosofijai, vadovavime, bet ne, ne, ne ginklo persvarai. Taip vežėsi europiečiai patrankėlės, bet mm, arkebuzininkus turėjo, bet jų skaičius buvo menkas. Galėjo pirmą mūšį nustebinti indienus, galėjo. Iš pasalų iššauti, išgazdinti. Bet mm, po to viskas. Kiek ten iš to laiko 16 amžiaus šaunamo ginklo galima žmonių nužudyti per valandą? Negaliu pasakyti, idealiom mm, sąlygom galbūt, galbūt pavyktų, jeigu stovėtų ir labai ne, nebėgiotų, e, nu, nušauti kokius 15 žmonių. Na, bet žinot, per valandą, kol tu ten krapštysies, tau gali duobę iškasti, į tą duobę prinešti žabą, juos padegti ir tave įmesti. Ir dar bus laiko užkasti. Mm, Šaunamo ginklą turėjo toli gražu ne kiekvienas kareivis, ten dešimtadalis, kartais ir mažiau. E, kaip keistai bebūtų, E, mėgstama kalbėti, kad europiečiai apsikaustė šarvais ir taip toliau. Čia, čia vėlgi eilinė nesąmonė. Per brangus buvo šarvai eiliniam kareiviam, neturėjo jų. Galėjo kapitonai, galėjo konkistadorių vadai turėti. E, kavaleristai dažnai turėdavo, nes žirgas labai brangus, o raitelis irgi. Tai. <clears throat> Bet e, dauguma karių Na, skydą gal kokį turėjo, medinį apkaustytą, rodinį. Galėjo gal šalmą turėti, tuo ir baigėsi. Pasindėnus beje metalo amžius, bronzos amžius, vėlyvas bronzos amžius, ginklus gal turėjo metalinius. Kitas dalykas, kaip jos naudoja ir kiek naudoja. Tai va čia ir skiriasi. Daugelį indienų kariavo gana ritualinius karus. Na, sakykime, tik tai dieną, nes kad saulė matytų. Naktį negalima, negerai. Turi kariauti individualiai, nes negražu, jeigu tave kažkas dengia. Priešą geriau paimti nelaisvę, o ne, ne, nenužudyti. Na tai europiečiam čia, čia tokie išvedžiojimai buvo labai parankus. Susirikiavo, pakeisdami pirmą liniją, antrą, trečią, dengdami vieni kitus. Europiečiai galėjo taip kautis vieną dieną, antrą, trečią, nesustodami. Žirgai. Žirgai buvo pranašumas, bet e, pranašumas jis buvo toks sąlyginis, nes jų mažai labai buvo, labai brangus. Ir tie raitelių daliniai, ar Pisaro, ar Korteso, na 50-60 raitelių. Jie sugebėdavo išvaikyti tūkstančius indėnų. Bet tai greičiau buvo, buvo na, toks pirminis šokas, prie kurio greitai priprasdavo. Ir, ir, na, o ką tas žirgas, ką jis ten žmonės valgo, nie, nieko ne, ne, ne, neipatinga, jeigu turi lankų, svaidytojų iečių, jeigu gali kažkokią užtvarą sureksti. Žergai buvo svarbesni kitkuo. Greitis. Greitis įdėnam e, neįsivaizduojamas 5, 6, 7, o gerom sąlygom 8 kartus greičiau judėjo ispanai, e, tegul ir nedideli daliniai, negu kad e, indėnai. Ir šiuo požiūriu taip, kavalerija buvo nepralenkiama. E, beje, konkistadoriai perėmė šarvus, bet jie perėmė šarvus iš indėnų. Ten buvo tokie specifiniai šarvai, medvilnės e, vatos, primirkyti labai prisodrinto druskos vandenį, žavinti, apsiūti, na ir išeidavo, jie suketėdavo, gaudavosi toks ir lengvas iš vienos pusės, ir pigus, ir e, šiaip lengvai tikrai nepramušamas šarvas. Tokių konkistadoriai šarvų prisidarydavo. Jie, jų ir kariuomenė taip pat atrodydavo. Na, su, su kuo čia palyginti? Vatinę antklodę į namie turi, tai va, tik dar tris kartus sudėkit ir, ir gerai persiukit ir primirkykite druskos tirpaliai, žavinkit va ir bus konkistadorio šarvai. Su tais šarvais jie ir žirgus e, gindavo ir, ir patys apsidengdavo, atlaikydavo iečių pataikymus ir strelių pataikymus. Tengi yra tų, tų tokių atvejų, kai pamūšė, čia jau, jau kur, kurgi čia tas e, vyko, man regis, kažkur Orinoko baseine. Nu, skaičiavo, kiek strelių pataikė į raitelį. Na tai jūs, na tai jūs šiavo virš 300, kitu atveju berots ir 500, nors nelabai įsivaizduoju, kur jau ten tiek privaryt buvo galima dviem sluoksniais ar ką. Raitelis gyvas, be, be abejo, kas gyvas. Na ir, ir tie šarvai, aišku, pūdavo, drėkdavo, visokie parazitai juos įsimesdavo. Tai buvo toks irgi malonumas šiaip savo, bet gyvybę saugojo. saugojo. Daugiau, daugiau. Kartais, tai, kartais e, galėjo palaikyti dievais. Tai čia taip nutiko korupcijos metu, bet vėlgi, jie patys, kad dievai yra nesakė, čia pačių indienų susigalvojimas. Taip, galų gale, net jeigu ir kažkur kokie tamsus indienai, indienai galvojo, kad čia devai, tai indienam nebuvo nieko naujo. Aplink tų devų pilno džunglės ir kalnai buvo. Ir tokių, ir kitokių, ir kokio tik nori. Jaguaras dievas, gyvata dievas, dangui saulė, dangui saulė, čia dievas. Na, čia dar vieni tokie. E, tai nereiškia, kad negali ateiti ir juos nužudyti. Dar gal ir geriau jį nužudysi. Dieviškų daiktų visokių ir galių gausi. Nes dieviškumas šiandien greičiau istorinis anegdotas nei, nei rimtas, e, rimtas užkariavimo faktorius. Tai koks pranašumas, pranašumas, pranašumas buvo? Europiečiai kovėsi darniai, nepavieniui. Ir tai, tai 16 amžiui buvo ryšku, nes, o vėliau dar labiau išriškėjo. Na ir buvo sakoma, kad tai bet koks turkas, bet koks azijatas ar afrikietis, vietietis vieną europietį užmuš. Dešimt europiečių prieš dešimt vietinių kausis lygiai. Bet šimtas europiečių sutriuškins ir šimtą, ir tūkstantį, ir, ir galimas daiktas ir dešimt tūkstančių vietinių gyventojų. Kodėl? Todėl, kad e, daugiausiai tose visuomenėse kariai neprofesionalai, pas europiečius profesionalai, įpratę ir nori, norintis žudyti, žudyti. E, tikslas europiečių karo nužudyti kuo daugiau priešų. Ne, ne laisvę imti, ten ne, ne ritualus atlikinėti su, su, su belaisvės, o nužudyti. Iš to iš, išplaukė dar viena ypatybė. E, Europoje labai anksti atsiskyrė aristokratija nuo karinės aristokratijos. Tai yra, tai yra ne tik, kaip čia pasakius, feodalai, bet ir profesionalai, feodalai kariai išsiskiria. O greitai ir tas e, karininkų sluoksnio škumas išgaruoja. Sugebi kariauti ir kariauk. Iškilsi iki prancūzijos maršalo, kaip beje ir, ir, ir nutiko per šimtametį karą su kokiam nors ten Bertranui, Bertranui Degiuskynui. E, tas e, savo davė. Na, įsivaizduokite tokią situaciją, tipišką viduramžių, didelis grandiozinis, diozinis, na, kaip Vytautas prie Vorskos. Atsivedė savo kariuomenį ir, ir patiri pralaimėjimą, arba patiri laimėjimą. Jeigu jisai ilgas ir krūvinas, tai tau ir, ir laimėjimas, ir, laimė, ir pralaimėjimas yra tiesiog košmaras. Kodėl? Žūna, priekinėse dažnai eilėse arba su savo vėliavom vi, visas tavo valstybės valdymo aparatas, ratas, visa, visa viršūnė. Na, feodalizme kitaip ir būti negali. Todėl, todėl ir turi savo feodą, kad esi iš to feodo vyriausias kasas kadas. Na, kaip vyriausias karo vadas žygiuoji. Kadangi aplink riteriai turi narsą rodyti greta su jais. Na, tai kai parodai tą narsą, tai baigėsi kaip Richardui e, trečiajam. Vos nesibaigė Vytautui. Dievas padėjo, kaip žinote. Tai stebuklas įvyko, kad pa, pabėgti iš Vorsklos e, pavyko. O ten kiek, ten 22 kunigaikščiam nepavyko. Po tokio pralaimėjimo reikėdavo laukti naują ištisą kartą, 15, na bent jau 16 metų, kad vėl užauktų nauji žmonės, kurie galėtų vėl susirinkti tokią patį, tokią patį Samdomose kariuomenėse Europoje įsivyravo samdomos kariuomenės nuo 16 mm, amžiaus pradžios visur ir, ir visuotinai. Samdomose kariuomenėse žuvo jie ten, ne, jie ten nebuvo, velniai jų nemato kitų pasisamdysiu, jo labiau, kad dažniausiai samdomi ne, ne, ne, ne, ne savo šalies e, gyventai, o visokios vieto perėjūnai. Beje, ir kareivių samdo, samdo, dažnai tas buvimas kareivių, tai tokia tarpinė stotelė e, prieš e, kartuvės ar, arba ubagavimą arba pakelės plėšiką ūkininkavimą. Na, žuvo, žuvo, kas, na, kas, na, dysim kitus. Ir taip europiečiai šiuo požiūriu buvo labai blogas priešas. Daužyk tu juos kaip nori, vėl Kiti metai, kita kampanija, džiugios vėl, džiugios vėl, kad geresnių neprisamdytų, nes blogi jau žuvo per pirmus metus. Taip, be galo taip kariaut negalėjo, pinigai baigėsi, e, bet kol jie baigėsi, tai žinote, kitiem, kitiem kitas baigsis. Na ir pagaliau buvo dar viena tokia savotiška ypatybė feodalinėse valstybėse. Kas tai bebūtų, čia ypač Indijai tai pasireiškia. Bet tas pats ir, ir kitur, ir kitur. Na gerai, ta feodalinė kariuomenė, va mūšis, Pirmose eilėse ant baltų žirgų jojo vadai, dvi salvės, 15-10 minučių šaudimo iš patrankų, jie visi žuvo. Ir staiga, ir staiga burys apsisuka ir žygiuoja namo. Nes jie savo pareigas atlieka tik tai tam vadai, kuris žuvo. Jie daugiau su nieko nesusaistė, susaistė. Kontraktas baigtas, grįžtam. Namie darbų yra. Tai vienas dalykas, antra. Jisai žuvo, tai žuvo tas vadas ten koks nors karalius e, Radža, e, genties vadas. Bet jo palikonis tai yra. Ir kas užims dabar jo sostą ir postą, labai svar, labai svar. E, kas užims tikrai nesisprendžia čia tam mūšio laukia su, su kažkokiais neiškiais europiečiais. Reikia lėkti namo ir, ir pjauti tenai visus, kas pakeliui pasitaikys. Pavyks užimti, gal palaikyti tą, kuris taps sekančių feudalų. Ir taip, e, čia jokie nestebuklai, kad kartais tokie, tokie grandioziniai mūšiai, kur atrodytų viskas sutryps su žemės, su, su, sulygins europiečių kariuomenė, tik prasidėjus paaiškėdavo, kad jau kažkaip nugalėjo europiečiai. Kodėl? Labai gerai išaudė pirmas eilės. Visi kiti nusprendė, kad na, kaip ir pareigą atlikau, galima, galima grįžti ir atgal. Gal. Su indėnais buvo panaši istorija. Tai reikėjo žūti vadui ir, ir dažniausiai nuspręsdavo, kad na viskas, devai parodė, kieno pusė pergalė, nėra čia ko daugiau ir, ir, ir, ir priešintis. Tai tiek trumpai apie, apie europinius pranašumus ir trūkumus. Dar reikėtų pridėti taip, e, europiečiai katalikybės dėka ir Romos teisės dėka negalėjo kariauti šiaip savo ir dabar negalima šiaip savo kariauti. Ir labai dažnai tai kitų valstybių vadovai supranta kaip silpnumą. Čia tokie kaip, kaip Irako diktatorius ar kaip Libijos e, tironas, jie, jie galvoja, kad jeigu europiečiai ilgai derasi, tai čia silpnumas arba bailumas, nieko panašaus. Yra e, teisingo karo filosofija, jį išdėstyta beje ir katekizme, tik ten asmeniniam naudojimui. Negalima kariauti karų, e, kurių tu negali laimėti. Na, tai čia, ar, ar iš viso pradėti. Tai čia va, Lietuvai paskelbt karą, ten nežinau, Naujai Zelandijai. Per toli, nei, nei mes jiem. Nei, negalima pradėti karų be preteksto. Negalima kariauti neišbandžius visų įmanomų iki karo priemonių e, kelių, diplomatinių kelių. E, ne, ne, negalima kariauti karo dėl smulkmenų. Na, karalių špygą parodė. Na, parodė, kad gal ne, nieko baisaus. Ne, ne, ne priežastis čia, kad e, žudyt milijonų žmonių. E, na ir bendrai, negalima kariauti tokių karų, kurių na, padaryti nuostoliai bus e, didesni ne, ne, negu kad jeigu nekariausi. Tam tikras europinis nulaidumas. Bet to, to sąlygos vedė prie to, kad šiaip atplaukti, užpulti ir visus išpjauti be jokio preteksto buvo neįmanoma to ir nedarė. Ieškojo tų pretekstų, ieškojo priekabių ir galiausiai visa tai virto net specifinę tokią pusiau ritualinę formą. 1514 metais patvirtintas rekviramento vadinamas, bet naudoja tai ir anksčiau. Čia vadinamas toksai na, niekieno žemės ar, ar, arba stipriojo teisės pareiškimas. Atvyksti į kažkokią vietovę, tau nežinoma, susirandi iškilę ženklą, na, jei manoma, prisikvieti vietos gyventojus ir pareiškia, kad štai tu reprezentuoji savo senjorą, sakykime, Ispanijos karalių, ir jo vardu pareiškia pretenzijas į šitas žemės. Jeigu kas nors e, turi kokių pretenzijų, tai iki, dažniausiai iki saulėlydžio, kol saulė nusileis, turi jas pareikšti. Kitaip sakant, atvykti kažkoks ten diplomatas, teisininkas ir vadas ir pasakyti, kad šitas žemės e, priklauso tokiam ir tokiam imperatoriui, ar kitam europiniam valdovui. Je, jeigu tai nevyksta, tai po to rekviramento skaitimo, na, prašymo ar reikalavimo pripažinti Ispanijos valdžią, tapti Ispanijos vasalais su vis, visom pasiekmėm, arba kariauti. Tai aišku, indienam, kurių neraštingi, kurie lotynų kalbos kažkodėl nemoka. E, tų rekviramentų skaitimas tai čia buvo labai reikalingas ir įdomus e, dalykas. E, bet patiem europiniam užkariautojam to reikėjo. Ir vėliau tas išliko. Kas pirmas atrado, tas tam atseit kažkas ir priklauso. Kas pirmas išsilaipino, ten pastatė kryžių, čia jau mūsų. Ta, ta, tas principas tarptautiniai teisai galioja iki 19 amžiaus antros pusės, kai jau nebeliko kur nei, nei, nei lipti, nei viešai nei, nei sakyti, nei ką nors ten paskelbti, kad čia nuo šiol mūsų. E, tiesa, vieni pastatė, atplaukė, kiti kryžių nu, nu, nuvertė savo pastatę, pareiškė, nieko čia nebuvo, nieko neatsiminam, nuo šiol bus, bus, bus e, mūsų. Na ir statė jie tos stulpus, ir kryžius, arba ant kokio medžio blogiausio atveju išražydavo herbus, kad štai čia jau yra yra vieno ar kito valdovo žemės. Visa tai skirta buvo, ko gero, ne tiek vietos gyventojams, kurie į tokius prajovo žiūrėjo tiesiog išsižioję iš nuostabos, o kitiem europiečiam, kad atsitrenkę po keliolikos metų nepradėtų patys savo rekviramentus ar, ar vėliavas kelti ar, ar herbus mm, tašyti. Bet e, manau, kad ir filmuose, ir dailės kūriniuose esate matę, kaip ten koks nors Kolumbas ne Kolumbas, į krantą išėjęs, kryžių iškėlęs ir, ir kažką ten aiškina ar kažką rodo su vėliavom iškilminga ir panašiai. Kažkas panašaus iš tiesų ir, ir, ir vykdavo. Tai gerai, galų gale Kolumbas. Na, apie jį čia daug e, nekalbėsiu, antroji skaidrai galit pažiūrėti ten jo tą įsivaizdavimą atstumą iki, iki Indijos. Uh, Ispanijos uh, e, susivienyje Ispanija. Aragono ir Kastilijos valstybės. Uh, Ten tokia romantiška istorija Ferdinando ir Izabelės santokos prieš ten giminaičių ir, ir dvaro nuomonę išteka. Tiesa, ta šeima tai šiaip tokia buvo, nelabai ten tas tok, tok, toksai ištikimas buvo, bet Izabelė kaip karalienė, ji buvo valinga, stipri moteris, beje, šachmatuose figūra karalienės būtent ją yra e, skirta. Ir kontraktas su Kolumbu, E, ir privilegijos užkariavimo tapo vėliau tokiu pavyzdžiu visiems kitiem konkistadoram. Kitaip tariant, karalius e, duoda privilegiją užkariauti kažkokią teritoriją. Reikalavimai yra paprasti – priversti vietos gyventojus pripažinti Ispanijos karaliaus valdžią, o visas grobis – karinis ir, ir visoks turtas užkariavimo metu atitenka konkistadorams. Išskyrus e, penktadalį 20 procentų, dar mokesčius reikia mokėti, patys turit suprasti, 20 procentų turi atitekti karaliui. Konkistadorai dažnai tą savo privilegijas traktuodavo kaip tarsi jiem atiduotas viskas vien tik jiem baudžiauninkai visi arba vergai kažkokie indienai yra. E, karaliaus valdžia kitaip traktavo, visi indienai, ypač po to, kai priima krikštą, tampa karaliaus pavaldiniais. Dėl to visus konkistadorus lydėdavo vadinami legistai, teisininkai, juristai įvairiausi, kurie kiekvieną užkariavimą, kiekvieną sutartį tvirtino, aktavo, fiksavo ir, ir, ir panašiai. Vėliau tai konkistadorams labai atsirūkdavo, nes karas pasibaigdavo Ir staiga užplūsdavo užkariautą provinciją naują ir vicekaralystę, ir audienciją. E, karaliaus valdininkai. Ir jie ne tik, kad pradeda vietoj tvarką įvedinėti, nurodinėti, kaip kas turi būti daroma, bet dar ir ateina pas konkistadorą ir sako, gerbiamasis, jūs kokio čia pagrindu čia savo tą miestą ar dvarą pasiemėt. Nu, kur pirkimo pardavimo sutartis, kur karaliaus privilegija. Neturite, na neturite, tai mes nepikti, nereikalausime už tuos 5-6 metus eksploatavimą ir visokių skriaudų indėnam, susirinkit savo daiktus ir keliaukit iš kur atkeliavęs. Labai, žodžiu, retas, kuris iš konkistadorų praturtėjo tokio užkariavimo ir užgrobimo dėka. Galėjo išdalinti savo bendražygiam ten didžiausius plotus, koks kortesas ar, ar pisaras. Jeigu tik karališka valdžia būdavo stipri, viską atimdavo ir, ir visus išluodavo iš, iš jų mm, naujų turtų ir dvarų dar, dar kartais taip išluodavo, kad parekomenduodavo uh, su karine apsauga į Ispaniją važiuoti ir daugiau Amerikoje nesirodyti. Taip kad likimas konkistadorų buvo šiaip sau. Na, Kolumbui ten atsiekėjo Puerto, Rito, Puerto Riko salą jo, jo sūnui, bet pažiūrėjęs, koks buvo, kokia sutartis ir ką žadėjo, tai ten buvo katino ašaros. Kitiem dar liūdniau baigėsi Kortesas turėjo trys sūnus, visi nuo skir skirtingų trijų motinų ir, ir visi idiotai. E, sugalvojo jie buvo atvykti, e, nes Ispanijoje mm, bent jau užaugo, atvykti atgal į Meksiką ir jau ten kažin kokias revoliucijas sukelti. Gražiai už rankų suėmė, pasodino atgal, gražino į Ispaniją, kad niekur nesiblaškytų ir niekur nieko neaiškinti. Pisaro ir jo brolio likimas, tai ten iš viso kažkokia šekspyriška tragedija. Visi žuvo. Vieni taip žuvo, kiti kitaip, kam galvas nukirto, ką, ką, ką kiti konkistadorai papjovė, ne, neliko nieko. Žodžiu, nesaldyta konkistadorų duona buvo ir, ir, ir toli gražu e, netokia skalsi, kaip kartais atrodo. Na bet e, karalių politika buvo gana aiški. Jie beveik nieko nerizikuodavo. Konkistadorai tas savo keliones rengdavo už savo lėšas. Ir jeigu nepavykdavo, na tai vienu potencialiu maištininku mažiau. Viskas labai gerai. Jeigu pavykdavo, na puiku. Turtas keliauja į Ispaniją. Tam nu, užkariautojui galima duoti kokį norit grafo, markyzo, hercogo, kokį tik tai nori iškilmingiausią titulą, herbą. Tegul turi. Tiesa, dar konkistadorai dar vieną turėjo tokią silpną vietą. Jie kol jauni ir kol užkariaudavo, tai visko prikriesdavo. Na, prievartos ir neprievartos susigiminiavimas su vietos e, indienų vadais ir karaliukais, kacikais vadinamais, e, egzistavo. O vėliau paaiškėdavo, kad taip, va, senatvė ir pinigų tarsi ir yra herbas. O šeimos nėra, jokios ten Ispanės į Ameriką nevažiuoja, labai retai kurį sugeba. O jeigu atvažiuoja, tai, tai tokios, kur kraičio neturi, na, žodžiu, ten sakydavo, kad nori ištekėti, važiuok į Ameriką, nes pačią baisiausią ves, pačią skurdžiausią, vis geriau, taip sakant, negu nieko. Na ir, ir ką, senatvė paaiškėjo, kad turi 2, 3, 4 vaikus ir visi jie nesantokiniai ir niekam palikti negali nieko. Sąžinė kartais prabunda pas žmonės, visko nutinka. Ir tada jau keliais eini pas karalių, kad pripažintų tuos vaikus tavo teisėtais, kad suteiktų tavo herbą. Na, kokie jie ten bastardai, ne bastardai, bet, bet vis tiek savas kraujas. Į pragarą kruvinų pinigų nenusinešė. Pripažindavo, pripažindavo už didelį lojalumą, už didelius pinigus, viską sutvarkydavo. Bet taip, buvo ir šitas aspektas. Gerai, pirmieji ten Kolumbo, pirmosios Kolumbo kelionės, jos, na, buvo tokios, kaip čia pasakius, nelabai pelningos, ningos, šiek tiek aukso aptiko, šiek tiek e, perlų, na, Kolumbas dar ir indėnus į vergovę pagrobė, berods 300 atvežė į Ispaniją, pasibaisėjo karaliai, kaip, kaip, kaip šitai galima, ką čia išdarinėja, na, liepė pakrikšti, gražinti e, atgal, kad, na, daugiau tokių nesąmonių nedarytų, mm, daugiau nedarė, bet brutalum, brutalumas už kariavimą buvo siaubingas. Ir, ir na, kaip, privalėjo, sakykime, Espanjolas, Čehaitis ar, ar, ar Kubos indėnai e, e, per metus atnešti nustatytą aukso kiekį. Už tą kiekį duodavo varinį kryželį. Jeigu sutinka indieną be tokio kryželio, jam nukerta rankas arba nužudo vietoj. Va tokia negudri mokesčių sistema. Tai gyvenimas buvo, taip sakant, indienų gana siaubingas. Kitas dalykas, kad Karibų jūroje, na kas gyveno? Nu, Karibai ir gyveno, čia viena iš kenčių pavadinimo. Kanibalizmo pats tai, pavadinimas atsirado nuo, nuo kal, kalibano ten genties. Šiaip Kuboje tainai, rainiai, apie tainus ir rainius kalbėjo, kad ispanai visus juos žudė, bet tai ne visai tiesa. Genetinius tyrimus, kai ėmė atlikinėti, paaiškėjo, kad Kuboje išlikė na, vietovėse, kaimuose, kur, kur genai tų palikuonių. Jie tiesiog na, nutautėjo, ar kaip čia pasakiau, suispanėjo, e, nebeišlaikė nesilaikė savo identiteto jokio. Žmogėdras, gyvenantis tokiam jau šiek tiek geležies, ne geležies bronzos amžiui, bet gentiniai santvarkai, pusnogiai, gana tokio laisvo seksualinio gyvenimo. Žodžiu, įspūdį indienai sukėlė tokį savotišką europiečiam pirmieji. Ar, ir buvo neaišku, kas jie tokie ar čia gal bežionės kažkokios, ar, ar, ar gal žydų tos dešimt genčių paklydusių. Na ir prireikė, prireikė Romos popiežiaus įsikišimo. 1512 metais, na, čia tiesą sakant, jau gerokai po visokių, m, mm, bent jau Karibų regiono užkariavimų, bet visgi Romos popiežius oficialiai ir viešai paskelbė, kad indėnai yra žmonės reikia su jais elgtis kaip su žmonėmis. Nėra jie nei, nei šunis, nei katas, nei, nei dar kas nors e, kito. Na, su žmonėmis, tai jau ir minėjote, tie va, rekviramentai, vasalinis pakl... na, priklausomumas, pagaliau krikštas indienam privalomas pasidaro. Ir tiesą sakant, laisvas indienas apsikrikštės, jis teoriškai karalius ir popiežiaus akim turėjo būti lygus ispanam. Na, bet žinot, visi ispanai lygus, bet kai kurie konkistadorai žymiai lygesni ir ta lygybė ji buvo daugiau popierinė negu, negu praktinė. Jo labiau, kad e, po krikšto, po karaliaus valdžios pripažinimo, bet koks nepasitenkinimas, bet koks bandymas kariauti, bet koks sukilimas buvo traktuojamas e, ne tik kaip, kad maištas, O tai jau mirtina nuodėmė ir, ir, ir, ir, ir mirtim baudžiamas nusikaltimas. Bet dar ir kaip atkritimas nuo katalikybės. Na, o ką ispanai daro su atkritusiais nuo katalikų tikėjimo? Hmm, ką daro? Rūpinasi jų sielomis, aišku. Pakankina truputį, sudegina, kad hmm, prieš mirtį gal dar atsivers atgal į katalikybę, visko gyvūna. Ispanija taip elgėsi su, su maurais ir, ir maranais, kitaip tariant, su musulmonais ir, ir e, krikščionybę priėmusiais, atvirai, netvirai, vis tiek likusiais judaizmo išpažinėjais. Taigi, Kolumbo visos keturios kelionės ypatingų, taip sakant, turtų neatnešė, bet atnešė valdas, atnešė bent jau Kubą su, su Haičiu kaip potencialias plantacijų teritorijas ir atnešė supratimą, 1507 metais Amerigo Vespučius e, keliavo, aprašė Ameriką, atnešė supratimą, kad jokia čia ne Indija, jau jokia čia ne Kinija, naujas pasaulis. Mm, Amerika. Vespučio ne tie garbiai, kiek atsitiktinai. Ten pirmo žemėlapio su Amerikos kontūrais mm, gamintojas mm, ėmė ir išraižė, kad čia žemė, kurią Amerigo Vespučius savo laiškose aprašė. Na, tai, tai taip, ir, taip ir liko. Amerikoje ir Amerikoje. Mm, Kolumbas kaip atradėjas, na tiesa jis ir atrado tik mm, kontinentinę Ameriką ketvirtos kelionės metu, taip gana jau sakyčiau ir, ir mm, vėlai 1507-9 metais, tai, tai čia pirmenybė, kaip čia pažiūrėjęs. Beje, užbaigiant apie Kolumbą, o kogi jis čia tikėjo suplaukdamas? Pas jį mąstymas buvo tipiškas kryžiaus karų dalyvė. Įsiveršti į islamo pasaulį pro kitas duris. Kuomet paaiškėjo, kad čia ne duris, o kažkokia siena Amerika, tai tada Amerikos turtus užgrobti ir jų padedant išvaduoti Jeruzalę. E, toks, kaip sakant, planas genialus savotiškai, paprastas. Na ir iki galo taip ir, ko gero, neįgyvendintas. Ispanų ir portugalų santykius ir aiškinimus su, su Tordesilijos ir Saragosos sutartim aš jau e, minėjau paskaitoje apie Indiją. O čia reiktų nu, paminėti vieną aspektą, su kuriuo susidūrė Ispanai patų savo užkariavimą. Na, paaiškėjo, kad indienai labai jau išmiršta, labai baisiai. Antras nemalonus atradimas buvo tas, kad indienai nenori dirbti. Jie save laiko laisvai žmonėms jų sąmonėje vergovės nėra. Vergovė šiaip pas indienus buvo, va, pas, pas majus, ten buvo pasiekę uh, vergų pigumo kainą kažkokį marazmą, ten mūsų pinigais kokie 15 eurų vienas vergas kainuodavo, bet praktinės naudos nematė iš vergų ir, ir dažnai tie vergai tai ir ypač acteko atveju, tiesiog paukoti devam buvo skirti, nu, nieko kito. Ir indienai jie geriau nu, numirdavo, nusižudydavo, negu kad e, dirbdavo ypač priverčiamą kokį nors darbą. E, eksploatacija tokiu būdu indienų pasidarė labai sąlyginė. Taip, jos galų gale ten kaip peonus, kaip tokius samdinius, e, kaimiečius, juos eksploatavo vietiniai magnatai, ispanai dažniausiai bet e, ne tas. Plantacijose jie nedirbdavo, e, bandymai, kad nešiotų nešulius e, ar, ar kalnakasybą užsijimtų, irgi baigdavosi tiesiog indienų genocido išmirdavo, jie nesugebėdavo, nenorėdavo ir negalėdavo to daryti. Na ir, ir atsirado klausimas, o kas tada turėtų dirbti? Na ir atsakymas ir atsirado. Tai, sako, va, portugalai Madero salose, o ispanai ir, ir Kanarų salose, afrikiečius vergus naudoja. E, čia vėl norėčiau pabrėžti afrikiečius vergus. Jie ne, ne Afrikoje pagautavo praeivį atveždavo, o pirkdavo tuos, kurie jau Afrikoje vergai. E, ir tokie, tokie žmonės jam buvo tas pats, kur dirbti. Ir Afrikoje, ir, ir Kanarose, Maderoje, ir Azorų salose, ar Kuboje, ir, ir Haiti. Na ir pamažu, pamažu prasidėjo, tiesa, prie to dar prisidėjo ir didysis indienų gynėjas, mm, e, Dominikonas Baltramėjo Laskasas, kuris aprašęs ten visus uh, tikrus, o kartais gal ir, ir pagražintus konkistadorų išsidirbinėjimus, mm, visą veikalą milžinišką parašė ir, ir e, jo buvo idėja, kad gal, sako, labai indienus kraudžia, gal naudokime vergus. Negrus e, jie, jie įpratę. Na ir pradėjo, pradėjo pamažu naudoti. Tiesa, iki masinės vergovės e, dar 16 amžiui buvo toli, bet 17 jau, jau procesas e, pajudėjo ir pajudėjo labai, labai stipriai ir, ir labai mm, energingai. Na, prasidėjo, prasidėjo tautų, rasų ir kultūrų maišymasis. E, Na, ispanai bent tuo buvo geri, kad e, karšto kraujo žmonės, na, seksualiniu prasme, ir e, palikuonės susilaukdavo su visais. Ir tiesą sakant, ir indienai, ir, ir afrikiečiai irgi mažai atsiliko. Taip, kad ten kokioj Kuboje ar, ar Brazilijoj, ar dar kur, kur buvo plantacijos, rasinio klausimo nėra, ten visi tai persimaišė, kad grinuolių nebeliko ir nors bandė ispanų administracija skirstyti visus pagal tas kraujo grinumą, niekur ta sistema normaliai neveikia, išskyrus, išskyrus vieną vietovę. Tai būsimas Junktinės Amerikos valstijas. Va tenai tai veikia. Puritonai, jie ten kažkaip su niekuo nesimaišė buvo perimti, ne, puritonai, ne puritonai, kalvinistinės įvairios atšakos, e, savo išskirtinumo idėjų. Ir indienų žiūrėjo kaip žvėris, na, juodaodžius negrus tai iš viso jau ten žvėrių žvėris. E, tenai maišymasis vyko labai menkas ir tiesą sakant, dabartinės tos ten juodaodžių riaušės, problemos Junktinėse Amerikos valstijose, jos labai sunkiai įsivaizduojamos, e, sakykime, kokioj Kuboj, Brazilijoje, Meksikoje ar dar kur nors kitur, ten, kur, kur vyko intensyvus e, rasių ir, ir kultūrų maišymasis. Grinuolių, taip sakant, laikui bėgant per kelis šimtmečius neliko, nei vienų, nei kitų. Na, nebent jau ten kalnuose, pelkėse, dar kokiuose dikumose, ten taip. Ten, ten nebuvo su kuo labai, labai jau, jau palikuonių susilaukti. Bet visur kitur e, vyko, jau mano minėta, religinė, kultūrinė, bet dar ir rasinė, ir, ir, ir tiesiog se, seksualinė maišatis. E, Susiklosti kažkoks naujas tipas. Pietų Amerikos Ir nors taip, jie ten skiria, ten kas metisas, kas mulatas, realiai tai, tai senai jau liko tik tai šiaip mm, senelio ar prosenelio pasakose. tikras didysis užkariavimas e, prasideda kontinentinis e, su ispanų veržimus tropinės ir na, dabartinės Panamos, Hondūro teritorijas. Tenai e, didelių valstybių nėra, nedideli miesteliai, niekas ten ypatingai nesipriešina, bet ten pati gamta labai agresyvi ir tas vadinamas Darienas buvo galbūt reikšmingas tik tuo, kad Vasko de Bilbao 1513 metais kirto, kirto Panamos e, sąsiaurį ir pasiekė Ramųjį vandenyną, įsitikino, kad pietuose yra kažkokia, kažkokia tolima jūra. Tai buvo didelis atradimas visiems. Ir, ir, kaip žinote, tikrai neužilgo, 1519-21 metais e, Francisko Magellano kelionė kuri ne tik įrodo, kad Žemė apvali, bet, bet, bet dar ir atranda Magellano sąsiaurį, ugnies Žemę, kad galima pasiekti ramąjį vandenyną ir plaukti toliau. Bet e, tai paskatina ir, ir skverbimas į kontinentą. Na gerai, toj Panamai pražygiuotą sąsiaurį, tai ten truputį kelionė per žalę pragarą, bet gal kur kitur yra geresni keliai. Ir, ir taip, tai irgi vedė konkistadorus į priekį. E, tiesa, dar apie tos konkistadorų motiva motivacijas, tai taip, Greitai atsirado įvairios mitai ir legendos, kurie irgi neturintis, neturintėm ką veikti žmonėm buvo labai įdomus. Na, manau, žinote, Floridoje ieškojo amžinos jaunystės šaltinių, ieškojo po Nevados dykumas septynių Šebos karalienės miestų, Na, o jau ten Orinokė, kaip ieškojo Eldorado, tai po šiai dienai, taip sakant, ieško, ieško ir niekaip nesuranda. Na, auksinio žmogaus, auksinio karaliaus, auksinio miesto. E, ieškojo Salemono smaragdinių ten ir brangakmenių salų ramiajam vandenyne. Na, žodžiu, tų, tų mitų buvo daugybė ir, ir, ir tais mitais taip pat e, užkariautojai maitinosi. E, negalėjo ramiai vienoje vietoje nusėdėti, kol ne, ne, neišlandžiojo, tiesą sakant, pusę Šiaurės Amerikos ir, ir visą Pietų Ameriką iki paskutinio užkovario, ieškodami, kurgi čia taip pigiai ir, ir lengvai būtų galima susirkrauti didelius turtus. Dažniausiai niekur nieko nerado, bet uh, mitai ir, ir, ir tas miražas juos taip pat e, traukia ir traukia labai rimtai. Na, o indienai, o indienai Pagrindinė bėda buvo gal ne tiek jų technologinis išsivystymas, mąstymo ar kariavimo ypatybės, kiek tai, kad e, taip jau gavosi. Konkistadorai susidūrė su genėtinai jaunom arba net labai jaunom valstybėm. Lietuvos didžioji kunigaikštystė 16 amžiaus pradžioj, kuomet ir vyksta mm, konkista. Tai jau lyginant su indienų valstybėm buvo sena senutė, kur jau ten vos net dvigubai vyresnė. O tuo tarpu, na, actekų susikūrė 13 amžiaus pradžioje, va, pirmieji actekų valdovai, tai jie Gedimino bendramečiai. E, Inkai e, išeito Vytauto bendramečiai, tokie bendramžiai. Majų valstybių kažkada tai būtų, ten gerai, civilizacija testinė, bet tokių valstybių, kaip valstybių, kuri šimtus metų egzistuotų, ten buvo labai mažai. O ką reiškia trumpas valstybės egzistavimas? Reiškia trumpą istorinę atmintį. Ne, nemoka, nesugeba, nesukaupia pakankamai žinių. Majai ir Actekai dvi civilizacijos, kurios turėjo raštą. Na, kokią ten tą raštą tokį, nu, Majai gerai pažengė į priekį buvo, na, sakykime, matematikos sferoje. Inkai rašto neturėjo, bet jie ten vystė šiek tiek, kiek, na, gera atmintis ir kantoraštas, sakykim, taip vadovavosi tokiu principu. Be to dar ten buvo ir, ir kitų su inkais bedų, nenorėjo jie rašto, kad bet koks, bet koks lys, bet ką ir bet kada galėtų skaityti. Bet tai vėlgi, ir tų knygų menkumas, tiek majų, tiek atstekų, nes, na nu ką ten, kalendoriai, horoskopai, Beje, jeigu visokius majų ten ir actekų horoskopus, tai jie dažniausiai nieko bendro neturi su, su tais realiais. Uh, E, mitologinė literatūra grožinė taip ir pas vienus ir antrus ir trečius buvo išvystyta, tame tarpe pjesės, dramos, poemos. Mm, čia prieš kokį dešimtmetį vyko gražiausios kalbos e, pagal skambės e, rinkimai, tai išrinko Nihuatl kalbą arba Actekų kalbą. Na, ji taip, skambi tokia, graži. Ne tokia kaip kaunietiška lietuvių kalbos tarmė, bet, bet i ta Tačiau, mm, kaip minėjau, ir valstybių trumpumas, ir e, testinių civilizacijų trumpumas 2-300 metų vedė prie to, kad europiečiai paprasčiausiai buvo per gudrus, net neraštingi tingi e, konkistadorai, jie buvo geresniais diplomatais, gudresniais, asukresniais, ne, nei kad tie vietiniai imperatoriai, karaliai ir, ir, ir žiniai, visi kartu sudėjęs. sudėjęs. Žinojo, kaip sudaryti sąjungas, kaip apgauti, kada smokti, kada atsitraukti, kada daryti nuolaidas. Šitoje sferoje protų nugalėjo grubiai tariant. Grubiai tariant. Po to prie, prie viso to prisidėjo ginklas.